Urriak hogeita lau gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berrioza arrirratiaren albiste mankizunat e, berrirekin irekiko dugu gaurko titularra. Bai, mendial, eh, mendialdea guraso elkartea lontzeren kontra egingo den manifestazioarekin bat. Ezkuntza komunitateak hainbat sindikatuekin batera, lontzeren aurkako mobilizazioak deitu ditu gaur irunean ingo den manifestazioan, parte hartuko du mendialdea guraso elkarteak. Manifestazioa iruñako kalen barna ingo da eta hor honetan lege elitista eta bidegabe hau geldiarazta eskatuko dute. Manifestazioan iruñako autobus geltokizarretik aterako da, arratsaldeko seiretan. Iruñe herrian lurrikara txikia eta berrezarren dardarrak eh, arrasto. Institutu Geografikoak bildu zituen datuen arabera, atzo goizeko amaikak eta lauetan Richard Eskalan iru komabi graduko lurrikara suertatu zen, olabe herrian lurrikara eues, gorra arte eta oioki bezalako herrialdeetan nabaritu zen asko, antxua inartika berrio plano burlata eta berrio zarren, dardar arrastoak besterik ez. Eta 2008-garrengo fiberen lehenengo saioa, atxo ospatu zuten? Baixabi atzo ospatu zen lehenengo saioa, laroita mar pertsona izan ziren, laburmetraien proiektzioak ikusteko auditoriumera aurbildu zirenak gaurko zita, sortetan izango da eta honako laburmetraiak ikusga izango ditugu. Pedro Turibio Martinezen 30 segundos. Eta Lauren Denizen Premier Pass. Jose Manuel Silvestreren Guellas. Mark Nadalen Terapia Lanarekin. Manuel Arijaren Frozen. Adrian Bowman Vivos. Juan Majuarezen Fuero. Eta Nestor Fernandezen Las Batallitas del Abuelo Lana Orkestu du. Bai, eta Sier Urrietaren Arkonada. Moises Romera Perezen Un Lugar eh, Mejor. Paul Urkijoren Monster Dunut Exit. Eta azkenik e, Pau Kumarazaren Gravity. Mendialdea guraso elkartearen ateraldia iganderako. Harri Cruz leizeak eta arantzazuren santutegia ikusteko, mendialdea guraso elkarteak oinetira antolatu du ateraldia. Ateraldira joateko autobusa eta leizen bisita apagatu asmoz. Bazkide helduek amarre euro ordindu barko dute aurrek ordea, zortzi euro. Bazkide ez diren helduak 16 euro eta bazkide ez diren aurrak amairu. Bazkaria autogestionatua izango da, sarrerak mendialdea biko idazkaritzan gaur arte arratsaldeko zazpiak arte salgai izango dira. Irteera igandean lantzeluzetik izango da goizeko bederatzetan buelta, seiak aldera. Bueno, eta laburrean e, kiroletako informazioa e, bekaeko mendi sekzioak satrustegira antolaturiko ateraldia aurkeztuz irekiko dugu. Bai, esan bezala bekaeko mendi taldeak larun bat honetarako satrustegi mendira, mila eun noita meretzi metro dituen mendira ateraldian tolatu du interesatuak, mendi federazioan federatuak egonik larun batean goitzeko sortzi territan lantze luzera horbildu beharko dira. Bekaeko mendi kirolariak ateraldia eguerdirako amaiturik izango dela eh, larazi dute. Eta mendia utxi gabe, soila mendira teraldia egingo dute mendiaren lagunek. Urriaren nogeita zazpian, igande honetan justuki bedratzireun dalaroita mairu metro dituen soila mendia igotzeko, mendiaren lagunek arabako korre serrira horbilduko dira. Bertatik mendi goera azteko asmoz interesatuak igandean guizeko bederatzetan eguzki plazara hurbil daitezela. Bueno, eta guraldiaz e, mintzatuko gara orain, zer dio eh, gaurko irakarpenak e, garazi? Bai, <laughs> zerua odeitxu edo oso odeitxu izango edo gola xabi, e, euria, euri txikiare egin dezake gaurkoan. Ego osagaiko haize bizia ibiliko da, bolada gogorrekin, aurreko gunetan bezala, bolada gogorrek izan ditugu bai, temperatura minimoetan aldaketarik ez, edo gutxi jetxi eta maksimoak gutxi egoko dira. Zan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago DATOZEN orduetan, berriozar erratiaren sintonian, FM-ko eunpunto sortzian edo orduoro, interneten, eguzkiplaza.neten. Zan